Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 2 minūtes otradienā 16. novembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas katehēzei. Mēs vakar iesākām kopā ar priesteri Andri Mariju Jerumani lasīt kalna svētības un kā tās mums piedāvā saprast pāvests Francisks aicinājumā, apustuliskajā pamudinājumā priecājieties un gavilējiet, gaudētiet eksultāti, ko mēs varam arī lasīt latviešu valodā, par to mums 1. novembrī visu svēto dienā stāstīja Žaneta Narkeviča, šīs izdevniecības pārstāve, kura ir izdevusi šo grāmatu Vokse Klēzija, ir izdevuši šo tulkojumu, un pie šīs grāmatas tulkojuma ir arī strādājis mūsu šīs dienas katehēzes viesis, un tas ir priesteris Mihails Volohovs, kurš mums ir pievienojies caur internetu. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs vakar iepazinām šīs pirmās trīs kalna svētības, kas ir Eh, svētīgi garā nabagie, svētīgi lēnprātīgie un svētīgi tie, kas raud. Mēs arī varējām tad pārdomāt to, ko kā pāvests eh, komentē eh, šīs svētības, un viņš arī šīs svētības mums tad piedāvā kā tādas vadlīnijas, kurām sekot, kuras mums ir kā tāds jā, svētuma kritērijas. Ja mēs gribam runāt par mm. svētumu, tad ko tas nozīmē būt svētiem? Pavas mūs aicina raudzīties uz to, ko pats Kristus saka. Tātad būt um, laimīgiem, būt svētīgiem, nozīmē tātad būt uzticīgiem dzīv, Dievam un dzīvot saskaņā ar viņa vārdu, un tāpēc arī mēs tad uh, Eh, lasam šo viņa vārdu, kas mums eh, runā par svētumu. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties eh, šajā sarunā. Šodien lasīsim turpmākās kalna svētības, kas seko pēc vakar apspriestajām trijām un ļoti ceru arī uz taviem jautājumiem, taviem komentāriem, kā tu saproti šīs svētības un svētības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 Jā, priesteri Mihail, varbūt pirms mēs ķeramies klāt pārunāt turpmākās šīs kalnas sveitības, Varbūt kā īsumā tu komentētu, kāpēc pāvests izceļ tieši šo svēto rakstu fragmentu, runājot par svētumu ikdienā, kuram viņš ir veltījis visu šo dokumentu? Ja mēs paskatāmies uz visu dokumentu, tad var redzēt, ka kalna svētības, jeb eh, šīs svētlaimības, eh, atrodas veido dokumenta kodolu, dokumenta sirdi. Un arī pats Pāvils Francisks, eh, teiksim, tā, komentējot šos, šo dokumentu, viņš arī teica, ka šīs kalna svētības ir astoņi svētuma ceļi. Un eh, tik daudz, cik šis svētums mūsu ikdienā var būt eh, dažāds, tik daudz, cik eh, mūsu ikdiena var būt dažāda, tad katrs var atrast šo veidu, šo ceļu, ko mērot, lai savas dzīves laikā sasniegtu šīs kristīgās dzīves ideālu, šo kristīgās dzīves pilnību. Tā tad uz jautājums, kādēļ? Eh, teiksim, tā, pāvesta tas eh, mācī, mācīšanas, jeb arī pasniegšanas veids ir tāds, ka viņš, eh, mēs varam iedomāties tādu sirmu gudru skolotāju, kur, kurš apsēžas savu mācekļu vidū, atver svēto rakstu grāmatu, kopā lasa, kopā pārdomā un arī kopā komentē. Un tas ir tas, tas, ko mēs lasām īpaši pie šīm, pie šīm sveitībām, ir tas, kas nāk no pāvesta sirds. Skaidrs, tad astoņi ceļi, kas mums var palīdzēt iet svētuma ceļu, tad klausītāji arī tu vari droši iesaistīties šajā sarunā, gan zvanot, gan rakstot īziņas un dalīties ar to, kas tevi ir uzrunā šajās kalna svētībās, tās varam atrast Mateja evaņģēlija piektajā nodaļā, tāpat arī tu vari tad pārlapot, ja tev jau ir pieejams šis dokuments latviešu valodā, tad kas ir tas, kas tevi uzrunā no pāvesta sacītā, un tad arī droši vari ar to dalīties šeit ētrā, kopā ar mums, ar eh, priesteri Mihailu, bet eh, mēs esam eh, vakardien pārunājuši trīs no šiem ceļiem, sveitīgi garā nabagie, sveitīgi lēnprātīgi un sveitīgi tie, kuri raud, tad nākamā sveitība ir sveitīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnīguma, jo viņi tiks piepildīti. Kas pāvestam tad ir sakāms par šo svētuma ceļu? Nu, mēs varam lasīt, kad eh, Pāvils saka, kas izsaukums un slāpes, kas ir šīs īstenībā, ir atkal mēs varam teikt, neatņemama eh, ne tikai cilvēka, bet arī vispār dzīvības kā tāda sastāvdaļa, ir ļoti, intensi, ir ļoti intensīva pieredze, uh, jo atbilst, atbilst mūsu katra pamatvajadzībām un īstenībā ir, eh, tātad, ir saistīti ar dzīvības, ar dzīvības uzturēšanu, vai pāvests lieto tādu formulējumu kā izdzīvošanas instinktu. Un eh, tas nozīmē tik, tik ļoti, kā mēs tātad eh, salkstam un slāpstam, pēc, eh, pēc tā, kas ir vajadzīgs mūsu, mūsu dzīvības uzturēšanai, mūsu dzīvības turpināšanai, tad tāpat eh, Pāvis eh, izņemā Jēzus to attiecina arī uz slāpēm, uz meklējumiem pēc taisnīguma. Un Jēzus saka, ka tie, kas tiks sātināti, tie tiks sātināti, jo taisnīgums agrāk vai vēlāk iestājas. Un mēs arī varam līdzdarboties, lai tas būtu um, iespējams. Man liekas, tas tāds ir uh, būtiska piebilde, ko Pāvils arī šeit saka, ka mēs uh, ne tikai ilgojamies pēc šī taisnīguma, bet ka mēs līdzdarbojamies, lai tas būtu mm -hmm. iespējams. Jā, bet tas ir, eh, bet tas, eh, to mēs varam teikt eh, visa šī dokumenta kontekstā un īpaši ar šo īpašu skatījumu uz šīm astoņām kalnu svētībām, šīm svētlaimībām, jo tas ir pamats, pamats lēmumiem un rīcībai. Un šeit pāvests arī vēršot uz to uzmanību un tādā veidā, kādā viņš par to runā, vēlreiz atklājas, kā kā uzticams svētā lojāla signācija dēls. Tā, jo viena lieta ir pārdomas, eh, ir lūkšana. Eh, bet tad tai seko arī lēmumu pieņemšana, izšķiršanās un arī rīcība. Un, eh, vēlreiz mēs varam teikt, kādēļ šīs astoņas kalnu svētības tieši šajā dokumentā ne tikai ne tik daudz kā ne tikai šie astoņi ceļi, kā sasniegt svētumu, bet arī eh, daudz konkrētāk. Astoņi pamudinājumi eh, vai astoņi iedrošinājumi, kurus pārdomājam, izdarām lēmumus savai vai pieņemam atbildīgus lēmumus savai dzīvē, un tam seko arī tātad atbilstoša rīcība. Jā, viņš arī šeit 78. paragrāfā runā par to, ka mēs uh, ja nav šīs izvērtēšanas un izšķiršanas, tad mēs it kā iestājoties par taisnīgumu patiesībā ļaujamies manipulācijām, korupcijai un daudzām visādām citādām tādiem pārspīlējumiem, kas uh, it kā notiek taisnīguma vārdā. Mm. Bet, Jā, eh, bet arī šeit pastāv tās briesmas, mēs ļoti, mēs varam vienmēr eh, reducēt vai ļoti ātri reducējam taisnīgumu tikai uz tādu kaut kādu sociālo, politisko sfēru. Un bieži vien eh, neredzam, ka dažās situācijās arī mūsu izvēles nevienmēr ir taisnīgas, vai mūsu rīcība nevienmēr ir taisnīga. Un ta, tas ir, ta, tās ir briesmas, uz ko pāvis norāda un atgādina, kad ir jā, jāatšķir šis personīgais paštaisnums. Uh mhm. -huh no, tātad, no šī taisnīguma, kur viņš arī saka, ir cilvēki, kur līdzdarbojās, lai taisnīgums būtu iespējams, bet bieži vien vai nevienmēr mēs redzam šo pūliņu augļus. Un tas arī nozīmē, ka ne tikai mūsdienās, bet arī viso, visos laikos ir bijis tā, ka tie, tie lielie procesi, arī, ja mēs runājam tādā sabiedrības līmenī, ja mēs runājam politiskajā līmenī, um, ja mēs šajā brīdī varam runāt par sociālo taisnīgumu, tad nevienmēr uh, tas, ko, par ko mēs cīnāmies, mēs arī piedzīvojam šos augļus, šos rezultātus. Bet tas nenozīmē, ka mums nav jāiesaistās šajā cīņā par taisnīgumu. Jā, tas man atgādina, es tagad neatceros šī vīra vārdu, bet kurš Lielbritānijā cīnījās pret verdzības atcelšanu, tas prasīja no viņa uh, 40 dzīves gadus. Liekas, nu, kur tad ir tas taisnīgums? Un tad, tāds interesants fakts, ka tieši tad, kad beidzot tā verdzība tika atcelta, tad viņš arī drīz pēc tam devās mūžībā, ka tas bija tāds tā kā viņa nu, visas dzīves misija gaidīt, gaidīt šo brīdi un, protams, arī aktīvi līdzdarboties tajā. Um, man liekas, ka Pāvis arī šobrīd ir daudz uh, runājis par šo taisnīgumu, uh, pēdējā enciklikā, ko viņš ir izdevis e, visi brāņi, tāpat arī e, šajā enciklikā par vidi, kas ir e, Laudato Si, kurā tad viņš runā par šīm mūsu pašu izvēlēm, kas skar ne tikai mūs, bet arī cilvēkus mums līdzās un visu vidi mums apkārt, kas domāju tie, kas tie klausītāji, kas gribētu uh, vairāk saprast, ko pavasa tad domā šo taisnīgumu, tad noteikti var uh, lasīt šos dokumentus, bet jā, tātad tas, kā mēs varam rūpēties par taisnīgumu un ilgoties pēc taisnīguma, pēc pāvesta ieteikuma arī tad ir tas, ka mēs sākam ar to, ka esam taisnīgi savos lēmumos, un tad meklējam taisnību nabagiem un vājiem. Man liekas, tas arī ir tāds svarīgs aspekts, ko pavasts vienmēr izceļ, un uh, ir izcēlis, turpina izcelt, ir tieši šīs rūpes par nabagiem, kā viena no tādām uzskatāmākajām taisnīguma izpausmēm. Nesen arī bija nabagu svētdiena, kurā tad mēs atkal tikām aicināti raudzīties uz nabagiem un uz tiem, kuri ir visapspiestākie. Tad svētīgi žālsirdīgiem, ko pāvests mums saka par šo, par šo svētību. Jo nu šeit viņš at, teiksim, tā, izceļ eh, divus žēlsirdības aspektus. Pirmais būtu dot, palīdzēt, kalpot citiem, to, ko mēs bieži vien saprotam ar karitas. Un otrs ir piedot un saprast, kur tas tiešām ir šī mizerikordija. No? Un eh, šeit tātad. Eh, tā, Pāvis saista šo, šo svētību, šo žēlsirdību ar, ar to, ko mēs mēdzam dēvēt par zelta liku, likumu, ko varam atrast Mateja evanģēlijā. Visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, darīt jūs viņiem. Un viņš arī atgādina, ka šis likums ir jāievēro jebkurā gadījumā, uh, Ir tīpaši, ja nokļūst tādā situācijā, kur, kur nav, vairs nav pilnīgas drošības par morālisko spriedumu. Un šeit pāvis atsaucās uz Katoliskās baznīcas katehismu. Uh, tātad mēs varam šeit ats, uh, izcelt šos divus aspektus. Viens ir dot, un otrs ir piedot. Un, uh, runājot par žēlsirdību arī šī pontifikāta laikā, bet ne tikai. Tad, tad atkal mēs varam, mēs varam vispirms norādīt uz šīm briesmām, kad uh, bieži vien cilvēks izdod, izvēlas dot. Uh, bet iet grūtāk ar šo otru žēlsirdības dimensiju, ar piedot vai piedot un saprast, kā Pāvils Francisks saka. Kā, viņš arī saka, ka nepie, nepie, nepietiek tikai teiksim, tā, darboties, Tātad, eh, kas ir ļoti svarīgi, ir neatņemama šī karitatīvā dimensija, ne? dot, palīdzēt, atbalstīt. Bet eh, tas, kas mūs eh, visvairāk iekšēji pārveido vai pilnveido, ir arī šī pieredzētā žēlsirdības dimensija. Piedošana, ko mēs saņemam, un piedošana, ko mēs dodam, tātad, kad mēs paši piedodam arī tā ir tāda. Uh, jā, mēs kaut kādā mērā varam teikt, ka arī tas ir uh, žēlsirdības daudz. Un pāvis arī saka, ka dot un piedot nozīmē censties savā dzīvē kaut nedaudz atspoguļot dieva pilnību, kurš dot un piedot bagātīgā pārpilnībā. Viņš arī atsaucās uz uh, uz uh, Lūkas evanģēliju, kur Jēzus saka, esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Netiesājiet, tad arī jūs netiksiet tiesāti, nepazudiniet, tad arī jūs netiksiet pazudināti, piedodiet, tad arī jums tiks piedots. Dodiet, tad arī jums tiks dots. Ar to mēru, ar kādu jūs mērīsiet, jums atmērīs. Tad pāvests eh, to sasaist arī ar to, ka Matejs noslēdz eh, šo pirmo daļu kalnas prediķim ar to, ka esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs, un viņš saka, tas ir tas pats, ko uh, Lūkas saka, tad esiet žalsirdīgi, kā jūsu mm. tēvs ir žalsirdīgi. Teiksim tā, mēs varam arī teikt, ka šeit uh, vēlreiz tiek atgādināts, uh, teiksim, atgādinātas pamatlietas vai sākotnē pārējās lietas. Ir cilvēks, kas ir radīts pēc dieva attēla un pilnības, un eh, attēla un līdzības, tad, tad ir aicināts sevi no jauna atklāt šo līdzību. Mhm. Un a, no jauna savas, ko nozīmē šis svētuma ceļš? Tā ir šī, eh, šī attēla pilnveidošana vai šīs pilnības sasniegšana. Lai mēs katrs būtu šis pilnīgs dieva attēls. Un Eh, gan šeit, gan arī nākamajās svētībās viņš teiks, ka tā ir, ka tā ir šī līdzda, līdzināšanās dievišķiem. Šeit, piemēram, pie šīs svētības, kā mēs jau teicām, tad, tad, eh, dot un piedot eh, nozīmē, ka nedaudz atspoguļo dieva pilnību. Un līdzīgi būs arī par sirds čīstiem un, un tā tālāk. Tad eh, atkal mēs redzam, ka šis svētuma ceļš uh, ir šī līdzināšanās dievam, bet tādā atklājot dievu mūsos, atklājot no jauna, vēlreiz un vēlreiz šo dievu attēlu un līdzību mūsos. Tas ir vēlreiz tāds atgādinājums par to, ka patiesībā svētuma ceļš ir eh, tāda sava, nu, tas nav kaut kas tāds, kas ir ārpus uh, mums pašiem, ka patiesībā tas ir tāda atgriešanās pie mūsu saknēm, pie tā, kas mēs esam. Tieši tā, tā ir šī atbildi, tā ir šī mūsu atbilde uz to, ko mēs, ko mēs dzirdam evaņģēlī. Esat pilnīgi, kā jūs dabas tēvs ir pilnīgs, esi, esat žālsirdīgi, kā jūsu tēvs ir žālsirdīgs. Tad esiet tādi, kāds, eh, kāds ir Dievs, kā, kāds ir tas, kurš jūs ir radījis. Jā, arī sākumā uh, tu minēji to, ka pāvests atsaucās uz katoliskās baznīcas katehismu, sakot, ka uh, šis uh, zelta tāds princips ir jāievēro, ka visu, ko tu vēlies, lai cilvēki tev darītu, dari arī tu viņiem. Un katehisms tad saka, ka it sevišķi tad šis princips ir jāievēro, ja kāds nokļūst tādā situācijā, kad vairs nav uh, pilnīgas drošības par morālisko spriedumu. Tas nozīmē, ka tad, ja es esmu kādā morāliskā dilemā, tad man ir vienmēr jāpadomā to, ko es gribētu, lai man dara šajā situācijā. Jā, bet, eh, bet taisnīgi. Tas nenozīmē, ka šādā situācijā nu, mēs vienmēr runājam par, runājam par tādā šajā. Um, es, nevaru, es nevaru darīt uh, ļaunu, ja es gribētu, ka šajā situācijā man kāds darītu ļaunu. Nu? Mm. Un tāpēc, nu, bet tajā pašā laikā, jā, nu, mēs ļoti, manuprāt, mēs ir cilvēciski ļoti ātri saprotam, ko, mē, ko mēs gribam vai ko mēs negribam attiecībā uz sevi šādās situācijās. Jā, un atcerieties arī to, ka mums eh, pašiem ir piedots un spēt dāvāt šo uh, piedošanu tālāk citiem, tas ir tāds noteikti ļoti liels izaicinājums, ar kuru droši vien mums neiet viegli. Nu jā, bet tas, bet tas ir arī tas, ko redzi šo personīgo pieskārienu šajā, šajā dokumentā, kur pāvis saka, nevajadzētu aizmirst, ka mērs ar kādu lietojumu, lai saprastu un piedotu, tiks lietots, lai piedotu mums. Mm-hmm. Un mērķis, kādu lietojam, dodot, tiek izmantots debesīs, lai mums atlīdzinātu. Tas atkal nenozīmē to, ka man ir viena alga. Es vienkārši mm. atzīstu to realitāti vai pāri darījumu, kas ir nodarīts, un to piedodu. Es izvēlos to nepieminēt, es izvēlos neatriepties, bet uh, tas nenozīmē, ka es tagad izliekos, ka tas nav bijis. Es eh, tieši tā, es, eh, nu, es neizliekos, ka manā vēsturē ir arī kaut kādi tumšie brīži, teiksim, tā, vai, kur es esmu izdarījis netaisnību un tā tālāk. Un, eh, Jo šajā, piemēram, katru reizi runāt par žēlastību, ir šis jautājums, jā, ko, tad, nu, ko tad darīt, ko nozīmē. Uh, ko darīt tad, ja tiešām ir pastrādāts noziegums? Mm. Uh, kur ir vieta žēlsirdībai un kur ir vieta taisnīgumam. Un saskaņā ar taisnīgumu uh, tātad tiek atlīdzināts, bet tajā pašā laikā arī saskaņā ar žēlsirdību. Tas, kad mēs kādam piedodam, nenozīmē, ka nepas, nu, nepaliek kādas reālas sekas. Ne? Un kad ir šis taisnīgais, taisnīgs sots, kas pienākas par izdarīto noziegumu, Eh, tas, tas nekur nepazūd. Jā, tad, tad eh, klausītāji atgādinu, ka šodien sarunājamies ar eh, priesteri Mihailu Volohovu un runājam par uh, kalna svētībām, uh, kuras tad arī uh, ieklausamies to, kā pāvests tās komentē un kam viņš aicina uh, pievērst uzmanību. Uh, vakar tad tika pārunā, pārunātas svētības, kas saka svētīgi nabagie, svētīgi uh, lēnprātīgi un sveitīgi tie, kas raud. Eh, šodien esam runājuši par eh, tiem, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, eh, sveitīgi žālsirdīgie. Tad, jā, ja tev gadījumā ir kādi komentāri, jautājumi, ir kaut kas, kas tevi uzrunā, tad vari droši dalīties ar mums, zvanot uz numuru 67 969, arī var rakstīt īsiņas uz numuru 266, 77, 272. Bet tad nākamā svētība ir svētīgi sirds šķīstie, jo viņi skatīs Dievu. Tad kas pāvestam ir sakāms par šo svētību? Pāvis runā par tiem, kam ir šī vienkāršā, tīrā sirds, sirds bez straipa Eh, sirds, kas prot mīlēt, un sirds, kas neļauj savā dzīvē ienākt nekam tādam, kas šo mīlestību apdraudētu, novājinātu vai pakļautu briesmām. Un šeit pāvests uh, atgādina, ko tad īsti nozīmē šis sirds tēls uh, Bībeles valodā. Jo sirds, E, jo sirds ir šī cilvēka dzīves centrs, īstenībā visas, visi lēmumi, visas kaut kādas, to, ko mēs šodien, mūsdienu cilvēks teiktu, e, viss notiek galvā, mm. Bībeles cilvēks teiktu, viss notiek sirdī. E, Pāvils saka, ka Bībeles valodā sirds nozīmē mūsu patiesos nolūkus, to, ko mēs īstenībā meklējam un pēc kā augstam, nevis to, ko izrādam uz ārā. Un tieši tāpēc uh, bieži vien arī vecajā darbā, un to pāvests arī šajā, šajā vietā parāda, kad Dievs vēlas uzrunāt cilvēku tieši sirdī, vēlas šajā sirdī ielikt, ielikt un ierakstīt savu likumu. Un mēs visi zinām šo ļoti skaisto, ļoti dziļo vietu no Pāvieša Ezehiela, kur Dievs vēlas dāvāt mums jaunu sirdi. Viņš saka, es izņemšu no jums šo sirdi akmens sirdi un ielikšu miesas sirdi. Jā, bet tu sacīji to, ka pavas norāda uz to, ka viss izriet no mūsu sirds, un tad, tad mūsu šie iekšējie lēmumi ir tie, kas patiesībā norāda uz mūsu nodomiem, nevis ārējā darbība, bet tomēr uh, nu, tā mūsu iekšējā nostāja nevar būt atrauta no mūsu ārējiem darbiem. Vienmēr izpaudīs. Tieši tā, bet nu, tas eh, šajā ziņā tad, tad eh, Dievs vēlas uzrunāt sirdi, kurā notiek, šie, kurā notiek šī izšķiršanās, kurā notiek eh, lēmumu pieņemšana. Protams, tad, tas ir šis svētuma ceļš, kad tas, ko mēs izlemjam, tas, ko mēs tātad tā, šie procesi, kas varētu teikt, risinās mums iekšienē, kā arī viņi ir atbilst tam, kas nāk pēc tam uz ārā. Bet kāds varbūt lasot šos vārdus, kur pāvests saka, ka nu, šī svētība attiecās uz tiem, kam sirds ir vienkārša, tīra, bez straipa, sirds, kas prot mīlēt, neļauj savā dzīvē ienākt nekam tādam, kas šo mīlestību apdraudētu, uh, Tāpat laikā tad svētie raksti saka, ka tieši no sirds izriet ārā visa nu, tur nešķīstība un zādzība un, un, un ļaunums un tā tālāk, tad nu, var likties tāds aburtais loks, ka, nu, ja es redzu sevī, ka manī ir, nezinu, sirdī šis ļaunums vai nepiedošana vai iekāri vai vēl kaut kas, tad ko es varu darīt? Tad es vispirms es varu jautāt, tātad, kas, kas, kas man vēl pietrūkst, lai, lai mana sirds būtu šķīsta. Eh, lai, lai, lai es varu tātad atbrīvoties no tā, kas apgrūtina manu sirdi. Kas, nu, kas īstenībā, kas eh, tādā bāzes līmenī, vai mēs varam teikt, kas ir tas, kas man traucē kļūt par pilnīgu cilvēku kas, kas ir tas, kas ļauj man izaugt. Un, ja un, es nezinu atbildus šiem jautājumiem, nu, tad jārokās vispirms savā sirdī. <laughs> Bet eh, mēs redzam, ka šajā, ka šajā eh, ka komentējot šo eh, kalnu svētību, E, pāvis ir atgādina, ka e, tas, tas ceļš vai tas veids ir arī atkal, lai, lai, lai iepazītu un lai pilnveidotu savu sirdi, tātad tas, lai atteiktos, lai, lai tātad e, uzvarētu sevi to, kas nav varbūt, ka, kas ir tas ļaunais vai ne, kas vai kas ir tas, ko Mateja Vāģēlijā lasām, kas nāk no mūsu sirds. Tad viņš atgādina, ka ir tāds ceļš kā veltīšanos saviem brāļiem. Un šī, šai veltīšanai šī, tam ir jānāk no, atkal, ir jānāk no sirds. Pāvis atgādina šo pirmo veselu korintiešiem, vai ne? Ja es izdalītu visu savu mantu, trūcīgu uztveram un ja es nodot savu ķermeni sadedzināšanai, bet man nebūtu mīlestība, mīlestība tad tas man nekā nelīdzētu. Ne. Mēs varam teikt, lai, lai, mēs, lai mēs spētu mīlēt, mums ir jāmīl. Jā, jo šie ārējie it kā mīlestības darbi var būt vienkārši kaut kāds mēģinājums pašapliecināties vai pievērst. Jā, vai arī, vai arī tas, ir, tas var būt saistīts ar, to, par, par, ar tādu paštaisnumu, kam nav nekāda sakara ar, ar taisnību. Uh -huh. Un, e, teiksim, tā, tas atkal, un šeit, ja mēs runājam par to, par šo, šo sirds skaidrību, par šo sirds šķīstību, e, ja mēs runājam par sirdi kā vietu, kur teiksim, tā, e, šo iekšējo motoru cilvēkā, ne tikai fiziski, bet arī kur tad notiek šie, šie izšķiršanās, šī lēmuma pieņemšana, tad atkal arī šeit vēlreiz mēs varam runāt par to, ka uh, tieši sirdī ir šis dieva attēls un līdzība ir iespiests, mēs varētu teikt. Un uh, mūsu šīs, šīs alkas un slāpes pēc, pēc svētuma, mūsu kristīgais, mūsu kristīgais aicinājums, mūsu kristīgā stāja, mūsu aicinājums uz svētumu – kā līdzeklis, eh, varētu teikt, kā tas, kurš šo attēlu mūsu sirdī palīdz attīrīt un, eh, un eh, darīt pilnīgu. Mēs saprotam, īstenībā mēs atkal vēlreiz, vēlreiz šeit varam saprast, ka šī mīlestība un žēlsirdība, viņas ir darbīgas. Un šī ir darbība uz āru un darbība uz iekšu. Jā, tad um, Sveitīgi sirds šķīstie ir tie, kuri tad eh, mācās eh, mīlēt un eh, no sirds tad arī no savas tādas iekšējas pārliecības izrādīt uz āru šo mīlestību, kas nav aptraipīta ar kādu egoismu, savām interesēm. Tad laiks dziesmai. Noklausīsimies dziesmu, kas bija uh, pasaules jauniešu dienu Krakovā himna, un kas arī ir balstīta uz vienu no šīm svētībām. Krakovas jauniešu dienu moto bija sveitīgi žalsirdīgie, tad šīs dziesmas laikā klausītāji aicinu tevi iesaistīties šajā sarunā, lai mēs ar priesteri Mihailu nebūtu vieni paši, tad droši vari dalīties ar to, kas tevi uh, uzrunā, lasot kalna svētījumus, vai varbūt kādi jautājumi tev rodās, vai kas tevi uzrunā, lasot šos pāvesta Franciska komentārus, kurus atradīsi um, dokumentā, kas latviski saucās Priecājieties un gavilējiet. Gaudētie, te te eksultāte ir šis latīniskais nosaukums, un šo dokumentu varam iegādāties draudžu grāmatu galdos, varam iegādāties mieram tuvu mājaslapā, lapā tad eh, droši zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Paceļu acis uz kalniem, no kurienes man glābiņš nāks. Palīdzība ir kungā, jo viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Kad maldāmies pats meklē mūs, savās rokās ceļ, savām asinīm dziedina un jaunu dzīvi dod. Svetīgi ir tie žēlsirdīgie, jo viņi žēlastīgi. maksājies. Ja kungs vainas mums nepiedos, kurš spētu pastāvēt? Taču viņš piedod un tāpēc arī mēs piedosim. Kungs dēlā asinīm izpirkamu. Tās nav visākāvā. Jēzus ir kungs mūsu šķūks gāds. Lai to mīlestību saņems. Svetīgi priekšsirdīgie, jo viņi žēlastību saņems. Atmet bailes un uzstīties savas rūpes lūgum gan dod, tici jo augšām sēdies, dzīvo kungs tavs. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,38 eh, minūtes. Turpinam šīs dienas eh, sarunu ar eh, priesteri Mihailu par kalna svētībām un par pāvesta Franciska komentāriem par šīm svētībām. Esam tad pārunājuši Eh, vakar tātad tika pārunātas svētības, kas saka svētīgi eh, nabagie, svētīgi lēnprātīgie un svētīgi tie, kuri raud. Eh, šodien esam pārunājuši tad svētības, kas saka svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, svētīgi žalsirdīgie un svētīgi sirds šķīstie. Tad joprojām klausītāji ceru arī uz tavu iesaistīšanos šajā sarunā, kas tevi uh, uzrunā šajās eh, kalnas svētībās, vai vispār tev liekas, ka ir tās reāli izpildītas savā dzīvē, tad vari droši zvanīt uz ēteru un eh, rakstīt īziņas vai epastus un dalīties ar mums tad eh, savās pārdomās un tajā, kas tevi tad uzrunā. Turpmākā svētības septītā pēc skaita ir svētīgi miera nesēji. Kas tad mums tiek pateikts ar šo svētību? Ja nu mēs esam, varbūt, ja mēs runājam par eh, miera nesējiem, tad uzreiz domājam par daudziem globālajiem konfliktiem, kas, eh, diemžēl, visos laikos eh, ir, ir bijuši cilvēku starpā, un mūsdienas nav izņēmums. Bet pāvests arī vismaz šajā gadījumā. Um, ehm, <clears throat> Piedošana atkal pievēršās cilvēku ikdienai un, un vairāk runā par miera nesējiem mūsu vidū. Ko nozīmē man būt par miera nesēju un sasaista to ar, ar konfliktiem mūsu ikdienā. Kas ir neizbēgami, protams. Kas ir neizbēgami, Bet, piemēram, viņš ļoti daudz arī šeit, ne tikai šeit, bet daudz, daudzos savos sprediķos, īpaši eh, no, no Marta mājas, tās svētdienas rīta sprediķi. Viņš, piemēram, run, runā par to kaitējumu, un to šķelšanos un to nemieru, eh, ko, piemēram, rada tenkas un kritizēšana. Ja, man liekas, ka šeit arī ir eh, zemlapas piezīme, viņš to minējis, bet šķiet, ka pirmo reizi viņš, vai vienā no reizēm viņš eh, ir eh, minējis šo piemēru, tad, kad viņš tikās ar jauniešiem pirms jauniešu sinodes, kad viņš sacīja, ka tie, kas tenko, kas aprunā, ir kā tādi ir teroristi. teroristi jā. jā, man liekas, arī šeit tas kaut kur parādījās. Un, Tātad tas, ja mēs nododamies tenkām kritizēšanai un īstenībā citu cilvēku arī tādai graušanai, neveicina mieru. Un viņš saka, ka šie cilvēki drīzāk ir miera ienaidnieki un nekādā ziņā nav taisnīgi un sveitīgi. Un, bet dažreiz atkal, ja mēs sasaistam to ar, ar iepriekš teiktu, daži, kuri uzskata sevi par cīnītājiem, par taisnību, uzskata arī par vajadzīgu tātad domājot, ka iestājās par taisnīgumu un tā tālāk, īstenībā uh, eh, grauja. Uh, eh, jā, iesaistīt, veido kaut kādu stēnu, kas izplata puspatiesības un grauj arī citu cilvēku labo vārdu. Un, eh, ja šis, un tad mēs redzam, ja šis taisnīgums nav bez žēlsirdības, tad tas nāk, tas, tas raisa konfliktus. Tātad tas neveicina arī cīņas, šādas cīņas par šāda veida cīņas vai slāpes pēc taisnīguma, bez žēlsirdības, radot kaut konflikta situācijas. Ja, Pāvests arī citē dažādus svēto rakstu fragmentus, kur tiek izcelts miers, ka mēs tiekam saukti par Eh, miera bērniem, eh, gal galā arī svētajā misē tieši pirms komunijas pieņemšanas miers tiek minēts kādas eh, piecas vai pat septiņas reizes, ja, kad mieres jums atstāju un mieres jums dodu, pā, Pāvils vēstulē romiešiem, arī pāvis citē šo fragmentu, ka centīsimies pēc tā, kas veicina mieru, bet vai nav tā, ka um, nu, šobrīd man nāk prātā divi tādi ekstrēmi, uh, Eh, viens būtu tāds, ka nu, mīļā miera labad mēs izliksimies, ka mēs neredzam kaut kādus konfliktus, jo nu, taču galvenais ir miers, un patiesībā mēs redzam, cik arī daudzās ģimenēs tas rada lielu spriedzi un eh, nu, tādas kaut kādas neveselīgas attiecības, ka mēs nesaucam lietas īstajos vārdos, un otrais – ekstrēms tad būtu tas, ka arī varbūt tādā kristiešu kontekstā, ka mums tik ļoti uh, gribās uh, sevi uh, salīdzināt ar Jēzu, kurš taisnīgās dusmās izdzen uh, no svētnīcas uh, visus tos tirgotājus, un ka lūk, Jēzus taču sauca lietas īstajos vārdos, kur patiesībā nu, mēs tikai esam kaut kādu savu sašutumu pauduši, kas ir pilnīgi absolūti neadekvāts. Ne, nu, protams, ir, ir šīs, šīs divas ekstrēmās. Nekad e, izvairīties no nerunāt par problēmu nenozīmē viņu atrisināt. Un mēs lieliski zinām, ka kaut kādā brīdī e, tas, tas mēdz uzsprāgt un rada vēl lielākas Vēl lielākas problēmas, protams, dažreiz mums liekas, ka mūsu rīcībā nav, nav visi vajadzīgie līdzekļi vai instrumenti, lai kādu problēmu atrisinātu. Tad mēs gaidām kādus labākus laikus, un tā tālāk, un tā joprojām. Bet nu, tas nerada izvairīties mie, mīļā miera labad eh, no kaut kādām nopietnām lietām protams, var, bet tas tā ir tāda tā atkal bumbarlaika degli. Kā to risināt? Atkal skatoties no tā, no tā instrumenta, no tā rīku klāsta, ko mēs varam darīt katrā konkrētajā situācijā. Jo nu, iebāzt galvu smiltīs, vai iz, izlikties, ka kaut kā nav, vai kaut kas mūs neskar, vai pagaidām neskars. Uh, To mēs varam darīt, bet tas nav risinājums. Tas ir jautājums arī par šo mūsu izšķiršanos un atbildību. Jo tad, eh, kad šis konflikts, kuru mēs varējām novērst, tomēr eskalē, eh, arī mēs esam par to atbildīgi. Vispirms jau Dieva priekšā, ka mēs neesam eh, darījuši visu mūsu spēkos iespējamo, lai šo mieru tātad būvēt. Protams, Pāvils saka, ka nav, bū, nav viegli būvēt šo mieru, kas nevienu neizslēdz. Nu, tātad, eh, lai būtu iekļaujoši. Eh, mēs varam, mēs varam radīt, ka, nu, kas, tad ir, kas, kas tad ir šī, teiksim, tā, ko mēs varam darīt. Mēs varam darīt, veidot vai veicināt ar saviem lēmumiem, rīcību, izšķiršanos, iesaistīšanos, ja mēs veidojam daudz iekļaujošāku sabiedrību kas neizslēdz nevienu, tātad, eh, kur eh, mazinās šī konflikta iespēja. No otras puses, tas, ko, tas, ko tu pēteri minēji, kad ir arī tie, kuri uzskata, eh, nu, kad ir tās situācijas, kad viss uz maksimālo un tieši, un mēs cīnāmies un dzenam visus, visus netaisnīgos vai cīnāmies ar grēciniekiem un tā tālāk tādā diezgan radikālā veidā. Eh, tas kaut kādā mērā ir šis kristīgais paradoks. Eh, varbūt pirmais, es vienmēr saku, ka pirmais, ar kā mēs to varam darīt, ir personīgās dzīves liecība, ar personīgo piemēru. Jo ļoti viegli ir citēt svētos rakstus, uh, ļoti viegli ir teikt, tas ir, tas ir darījis tā un tā. Protams, mēs arī baznīcas vēsturē zinām daudzos šos eh, tādus radikālās izvēles, bet tās vienmēr ir svētuma izvēles, un tās bija vispirms. Uh, viena cilvēka teiksim, atgriešanās stāsts, kas tiešām vienmēr ir radikāls. Piemēram, okay, ja mēs vienmēr varam pieminēt Svētās Jēzus Francisku, uh, kurš ir atstājis ļoti lielu iespaidu savā laika sabiedrību un ir, teiksim, tā, ir iekustinājis eh, tādu, mēs pat varam teikt, zināmu jaunu kustību gan sabiedrībā, gan baznīcā. Francisks pirms iesāka. Mm, tad, kad viņš dzird šo aicinājumu, atjauno manu baznīcu, viņš sāk ar savu, ar savu dzīvi, ar personīgo atgriešanos. Un viņš, eh, viņam, viņam nekad nebija šīs vēlmes iesaistīt eh, vai pievērst kaut kādas lielas cilvēku masas, vai iesaistīt viņus savā šajā, šajā kustībā, vai, ko mēs šodien varam teikt par mazākiem brāļiem, un tā, tā, tā joprojām. Eh, vispirms, tātad, ja dažās situācijās mums jārīkojas radikāli, bet tā nozīmē mūsu pašu radikālu atgriešanās, dzīves maiņu Ja, starp citu, arī iesākot šo nodaļu, tieši pāvests min to, ka mums ir jāļauj, lai Jēzus vārdi satriec un izaicina un uz mudina uz pārmaiņām katru mūsu individuāli, mūsu personiski. Man liekas, arī um, tie vārdi, ko tu citēji no pāvesta, būtu par miera uh, būvētājiem, ka būvēt mieru ir māksla, kas prasa rāmu un radošu garu. Uh, Viņš arī noslēdz sēt mieru sev apkārt, lūk, tas ir svētums, ka miers nav konfliktu nēsamība, miers ir kaut kas mm -hmm. tāds, ko mēs veicinam, vairojam, veidojam. Jā, nu jā nu viņš saka, ka nav, nav jācenšas konfliktus neievērot vai slēpt, bet gan pieņemt un izturēt, to atrisināt un pārveidot. Un, un viņš saka, ka nu, nav, nu, mums, mums nav jābūt pārsteigtiem, bet mums, ir, mums dažreiz ir jāapzinās, ka no viena konflikta eh, var, izri, izri, var izrietēt eh, arī dažādi citi jauni procesi. Tas, par ko mēs pat nevaram iedomāties. Mums nu, vienmēr ir jācenšas konflikts atrisināt. Liela mēroga, maza mēroga. Un tā. Bet, uh, tas, kas nāks, da, kas var būt kā risinājums, ir, ka tie risinājumi var būt tādi, par ko mēs pat sākumā neesam, nebijām aizdomājušies. Mm. Jā, tad, tad kaut ko jaunu arī tie konflikti var uh, mums piedāvāt un uh, piedāvāt kādu jaunu dzīves pavērsienu. Uh, tad uh, visbeidzot pēdējā uh, Eh, Svētības svētīgi tie, ko vajā taisnīguma dēļ, jo viņiem pieder debesu valstība. Tad, eh, kas ir domāts ar šo svētību? Nu, mēs, eh, mēs lieliski zinām, ka Jēzus ir tas, kurš iet pret straumi un pats. Un, ceļš, ko viņš piedāvā, šīs svētlaimības, arī ir zināmā veidā ir eh, šis ceļš, kurš ved pretstraumi eh, līdz pat tam, ka mēs kļūstam eh, par cilvēkiem, kuri ar savu dzīvi, ar savu dzīves piemēru, savu dzīves liecību izaicina sabiedrību, kuri traucē. Un tas ir tas, tas ir tas kristīgās dzīves paradoks, Un um, visos laikos ir bijuši šie kristieši un tā tālāk, kas īstenībā ar savu pievēršanos dievam, ar sekošanu Kristum, ar autentisku kristīgo dzīvi traucē sabiedrībai. Un uh, Jēzus atgādina, cik daudzi tiek un ir tikuši vajāti vienkārši tāpēc, ka ir cīnījušies par taisnīgumu, pildījuši savus pienākumus pret Dievu un cilvēkiem. Uh, Tā kā Pāvis saka, tad... protams, mēs varam, Pāvis saka, ka mēs, protams, būt par šīm viduvējībām, ne silts, ne augsts, ne? un uh, varam tiekties pēc uh, ērtas dzīves, bet nu, šeit, uh, šeit Pāvis atgādina arī to, ko zinām no Mateja Vangelija, kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs. Tad, lai sasniegtu šīs kristīgās dzīves pilnību, lai sevi pilnībā atklātu šo dieva attēlu un līdzību, mums bieži vien no daudz kā ir jāatsakās, kas pirmajā brīdī un cilvēciski raudgoties varētu būt absurdi vai tas varētu būt sāpīgi. Un e, tā tad e, visos laikos, un arī mūsdienās, e, mūsu dažādajos kontekstos, ir tā, ka ja mēs cenšamies īstenot šo kristīgās dzīves ideālu, tad daudzi mums apkārt vairs mūs nesaprast. Eh, daudzi var no mums novērsties, un eh, arī tas ir kaut kādā zināmā, zināma paveida vajāšanas. Jā, bet man liekas, tā arī ir eh, tāda svarīga piebilde, ko pāvests min. Atkal tas sasaistās to, ko mēs runājām par šo taisnīgumu un uh, paštaisnumu, arī kāda, ka pavasts saka, šeit runājam par nenovēršamām vajāšanām, nevis par tām, ko mēs paši varētu pret sevi izsaukt, nepareizi izturoties pret citiem, kā ar kaut kādu, nu es domāju, ka tas ir arī tāds aicinājums, ka būt svētam nenozīmē būt uh, kaut kādam speciāli, tagad atšķirīgam, speciāli meklēt to, ka lūk, uh, nu jā, man kaut kā te dara pāri, mani vajā un uh, reizē mēs arī to redzam, ka ir cilvēki, kuri ļoti nu, kaut kā paštaisnī par kaut ko iestājās vai karo, un ka tad, kad viņus atspēko kaut kā vai kad mēģina viņus kaut kā mm. iegrožot, viņi saka, lūk, redziet mani vajā, un tad es te ciešu nu, taisnības dēļ. Nu, tas, arī, tas arī nav nekas jauns <laughs> katoliskajā baznīcā. Ja mēs domājam par kristietības pirmajiem gadsimtiem, tad, protams, kur mocekļi bija lielā cieņā, ja, Tomēr bija arī tādi, kuri izaicināja teiksim, tā, arī vietvalžus, izaicināja politisko tad, teiksim, autoritātes, lai, lai kļūtu par mocekļiem. Un baznīca jau no pirmajiem gadsimtiem ir teikusi, ka šie nav mocekļi. Mm. Bet nu, tā, tā, tā ir muļķība, tā, eh, to vēlēties. Ne? Un tas ir tas, jā, nu, tas ir tas, ko Pāvils saka, ka nu, svētie nav ekscentriski vai ne. Kas, e, vai, vai cilvēki, kas e, kļūst neciešami ar savu uzpūtību, negatīvismu un sarūktinājumu. Saka, Kristus apstuļi tādi nebija. Īstie svētie tādi nav. Jā, tad uh, centīsim, jo te arī Pāvils atsaucās to, ka pirmie kristieši, kaut arī bija kādas varbūt atsevišķas autoritātes, kas viņus vajāja, tomēr cilvēku vidū viņi bija iecienīti, un uh, mm. uh, cilvēki raudzījās uz viņiem kā uz tādu iedvesmas savotu, kā uh, viņi visi viens otru mīl. Mm. Tad uh, esam, esam pārunājuši visas astoņas uh, kalna uh, svētības, uh, kas mums ir kā tādi uh, ceļa rādītāji, kā mēs varam iet svētuma ceļu, uh, Eh, priester Mihai, liels paldies par to, ka tev bija laiks eh, būt kopā ar mums un arī tad eh, pārstāstīt to, ko pāvis, kam pāvis aicina pievērst uzmanību lasot šo evaņģēlīju fragmentu. Jā, <laughs> tas, ko mēs varam, tas, ko mēs varam darīt, tas tiešām ir, ir ir vērtīgi arī visu šo dokumentu pārlasīt. Man tagad vajadzēja sev pašam atgādināt, jo es zinu, ka šis dokuments ir iznācis jau pirms pāris gadiem. Un šis tulkojums arī sākot nu, tapis arī jau pirms pāris gadiem. Un, lai tagad, um, lai sagatavotos šai sarunai, man arī sev vajadzēja atgādināt vēlreiz, un es sapratu, ka tā arī būs mana. Uh, lasām viela un pārdomu kaut kāds avots eh, arī šajā laikā, varbūt līdz Ziemassvētkiem, varbūt tāda laba apņemšanās līdz Ziemassvētkiem. Iziet cauri šim dokumentam, paskatīties, cik daudz tas korelē un cik daudz tas rezonē manā sirdī. Lielas paldies! Paldies arī par šo atgādinājumu. Tiešām iepazīt eh, šo dokumentu, to lasīt. Tātad Pāvesta Franciska uh, apustuliskais pamudinājums gaudēte, eksultāte, priecājieties un gavilējiet. Mēs pārunājām vienu no šī dokumenta sadaļām, kas runā par astoņām kalna svētībām. Paldies arī visiem, kuri klausaties, paldies visiem, kuri atbalstat rādījām arī darbu pateicoties jums, tad varam šeit ētrā arī tikties un pārunāt to, kas ir aktuāls un svarīgs baznīcā. Tiekamies jau atkal rīt katehēzē pulksten deviņos, šodien no jums atvadamies, un, ja gadījumā jums ir vēl kādi ieteikumi, ko mums vajadzētu katehēzēs pārunāt, tad droši varat rakstīt īziņas,